em cima das árvores para ter o nosso alimento. Eh, vi havde brug for at løbe, vi gik på jagt, og vi eh, skulle finde vores mad, så vi holdt os i form, fordi det, vi skulle forsyne os med mad på den måde. E a única ginástica que a gente faz hoje é apertar o botão do controle remoto. Og i dag, den eneste gymnastik, vi laver, det er at trykke på fjernbetjenings, øh, fjernsyns øh, fjernbetjening. Og então abrir a porta da geladeira. Eller åbne dør til køleskabet. Eu estou desconfiado que daqui a alguns dias vão, vão inventar um controle remoto para abrir a porta da geladeira. Jeg tror, at det var nok ikke så længe, så opfinder man en fjernbetjening til at åbne køleskabsdør. Nós precisamos da atividade física, o nosso corpo precisa de atividade física. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e do espírito. Vi, vi har brug for at bevæge os, vi har brug for at bruge vores krop. Det står i, den, i evangeliet ifølge spiritismen, at man skal passe på sin krop. Pesquisas demonstram que uma atividade física regular, prazerosa, uh, eh, eh, uh, videnskaben har bevist, at uh, eh, aktivitet, fysisk aktivitet, pode aumentar a nossa disposição em até 25%. Øh, kan øge vores energiniveau i op til 25 procent. Em vez de ficarmos mais cansados, vamos ficar mais dispostos. O problema é que muitas vezes exageramos, provocando a fadiga. Øh, I stedet for at blive mere træt, så får vi mere energi. Øh, problemet er, at mange gange overdriver vi træningen, og så mas, bliver vi overtræt. Mas a atividade física gera endorfinas, substâncias que geram prazer, bem-estar. Nós vamos dormir melhor. É, Fysisk aktivitet for foi a hjernen til at producere endorfiner, som é, er kemiske stoffer, som vil give os følelsen né, af velvære og glæde, og vi sover bedre. E Márcio me perguntou, mas Nazarene, por que, que eu não tenho depressão? O Márcio spurgte mig, jamen Nazareno, hvorfor lider jeg ikke af é depression? E eu perguntei se ele fazia algum esporte. E como ele é dono de uma indústria de pranchas de surf, ele é surfista na Califórnia. <laughs> Estão er <laughs> Então surfando naquele imenso mar azul, sobre aquela beleza de sol, como é que a pessoa pode ter depressão? Så når man, når man surfer på de høje, flotte bølger under den blå himmel, jamen, hvordan kan man lide af depression? Mas há mais duas causas também de ter mais, temos mais depressão atualmente. Men der er to andre årsager til den meget aktuelle depression. Uma causa social, uma causa psicológica e também uma causa espiritual. Der er en social årsag, en psykologisk årsag, men også en åndelig årsag. A espiritual demonstra pelos fatos den, que, den åndelige årsag viser os via fakta. Que muitas pessoas hoje estão tendo mais sensibilidade mediúnica do que antigamente. Viser at mange mennesker i dag er mere predisponeret til at føle den åndelige verden, altså mediumistisk føling. Como Cristo disse no final dos tempos. Som Jesus uh, eh, forudsagde uh, eh, i slutningen, i tidens slutning eller udgang. Que um, um tradutor espírita, Carlos Torre Pastorino, traduziu como final do ciclo e não final dos tempos uh, eh, em Sbitistisk. Uh, eh, Carlos Torres Pastorino. Carlos Torres Pastorino, em, em Fofeta, em brasiliensk forfatter, har oversat det ikke som uh, i af tiderne, men i slutningen af et cyklus. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vil jeg give af mit ånd over al, alle, alt kød. Altså, det står i Bibelen, man må lige tjekke det. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Uh, jeres børn vil profetisere. Vossos velhos terão sonhos. Oh, jeres gamle vil drømme. Mostrando que a mediunidade ia é ficar cada vez mais comum ah, com a medida do passar do tempo. Uh, på den måde viste han, Jesus, at mediumitet ville blive en mere almindelig ting i hverdagen, sådan som tiden gik. E essa sensibilidade mediúnica pode provocar alguns quadros de depressão. Og denne sensibilitet kan være årsag til nogle af de symptomer, nogle af